Kako ćeš ti znati da je sunce došlo na zenit i da je nagjelo prema zapad? Kad se sjenka predmeta počne ponovo produžavati. Jer sunce dok je se penjalo prema zenitu, sjenka se skraćivala sve više, jel tako? Čim pomakne od zenita prema zapadu, ponovo se počne produžavati. E taj trenutak, to je znači znak da je sunce nagjelo prema zapadu. Dobro to je vrijeme podne namaza počinje. Kad završava ja mire? Ja mira tu. Kad se završava vrijeme podne namaza? Ja mire tu. Ništa mire tu. Ja Omar. Jel tačno rekao ja Abdurrahman? Je li istina to što je rekao Omar? Da je. Kad bude predmeta duži, sjenka dužine predmeta. Ja. Nije nego kad se sjenka poveća za dužinu predmeta. U čem je razlika? Hamza. Ne znaš u čem je razlika. Ne znaš u čem je razlika kad bude sjenka dužine predmeta i kad se sjenka povećava za dužinu predmeta, u čem je razlika? Ko mi zna objasniti u je razlika? Ja. Znači sjenke uvijek i ima. ima. Odakle još na predmet. Još za dužinu predmeta. E to je. Znači kad se sjenka poveća za dužinu predmeta. Jesi li razumio Ja Abdel. Ni, a? Ni jesam. Dobro. Dužina u stvari visina predmeta, ali tako? Isto je, jer nije isto. Zavisi, jel tako je lego ili stoji? Kako god hoće. Aleikum salam. Arapi kažu koliko si dug. Tur. Nikad ne vjeruje visinu, vjeruje dužinu. Znači, nema izraza za visinu. A. Dobro, a švabe imaju na primu. <laughs> Dobro. Nahed. E, eh, i kindija namaz od kad počinje ja umam. Aleikum salam od kad počinje vrijeme i kindije namaza. Izvadi ruke iz džepova. Sve da akšama. Allah akšama. Dobro. Šta reče Hamza ovaj? Ne ti Hamza, tam sam što ovaj. Kad počinje Ikindija? E, e, ovaj, zadužinu predmeta. Znači tamo gdje završava povodne namaz. Kad se sjenka produži za dužinu predmeta, pa do... Pa dok se sjenka ne produži za dvije, za dvije dužine. A do zalaska sunca, klanja onaj ko bude znači samo u nekoj nuždi jel u nekoj nuždi nešto ga pritisne zašto? zato što je munafik opisan da u to vrijeme klanja jel tako odgađa namaz do zadnjeg vremena onda ga otkljuca četiri kako kaže Resul sallallahu alaihi sallam jenkuruha arba'an jenkuru znači otkljuca kohoruz četiri i da ne spominje Allaha subhanahu wa ta'ala osim malo, ali tako. Ne sjeti se Allah, nema kad mora četiri puta da ključne. Mm. Tako, nema kad. Jes. Dola, <laughs> dola. Neki dan sam treba jednom komšiju, pa hoće na džanadru, koje su uklanjali ti ljudi. Pa ne znam, nisam ja uhodio, pa dobro, ne smiješ ni uhoditi, ali Jel poznat, jes na čemu dolazi? Ma, nemoj, ako nisu klanjali, nemoj im klanjati. Pa što? I onda se naljuti. I spomenu neku predaju koju on čuo. Ričaj, ne. Zala srčno. Dobro. Znači, do, zala srčno. Eh, vrijeme akšam namaza ko će mi sam dobrovoljno da se žrtvuje da mi to objasni. Hajde za bilo. Akšan počinje kada sunce zalazi na zapad, a na istok... Kad sunce zalazi? Da. Ne. Kad počinje akšan kad sunce? Zalazi. Zalazi. Kad sunce zalazi i sunce zađe i kad sunce hoće da zađe, ko što neki kažu, to ništa nije isto. Kad hoće da zađe, znači još nije zašlo kad zalazi, znači još uvijek opet nije zašla, je li tako? Tek kad zađe, onda je zašla Allah vas uputio. Ne, mi kad kažemo, znači akšan počinje kad sunce zađe. E onda se može neko pitati, a kako ti znaš da je sunce zašlo? kad na istočnom, znači horizontu, ne vidi se nigdje po vrhovima brda više sunčeve svjetlosti, nema sjenke više nikakve. To je objašnjenje. Znači, ali kad te pitam, od kad počinje akšam, od kad, kad sunce za, zađe, tad počinje akšam. Ali kad bi te neko pitao, kad je to sunce zašlo? Kad se čitava, znači sunčeva, e, lopta zamakne za zapadni, horizont. A neko će reći, ja živim ispod brda, u ikindi više ne vidim sunce. E, tako? E onda ti njemu kažeš šta? E, kad tako živiš, kao na primjer u gornjoj maoči ko stanije kod škole, onda gledaj na istočna brda, je tako? I na vrhove brda. Kad na vrhovima brda više nema, sunčeve svjetlosti nikako nije obasnjano, onda znači da je sunce i na dalekom horizontu za zašto? se razumno, braći? To još nije. Dokad traje? Dokad na zapadu dok ne, ne, nestane na zapadnom horizontu crve, crvenula. To jest šta? Nestane zadnji znači, tragova sunčeve svje, svjetlost. Dobro. Jacija kad počinje Ja Eba Umar kad Ja. Otija počinje kad nestane tremenu zapad. I traje to? I traje do pola noći. Do pola noći. Po ispravnom mišljenju na glas, to znači da ima razilaženje, ali tako neki kažu da zove. Dobro. Mi imamo direktan hadis, je tako? U kojem se kaže do sredine, srednje noći, znači, do pola noći. Jer je noć tri trećine, je tako? Pa ima početna noć, srednja noć i zadnja trećina noć, je tako? Pa do sredine srednje noć, do sredine noći. Dobro. Šaba. evo ovo, da vidim ko će ovo Ha. Saba kad počinje? Ko zna? Objavati. A, hađe. Da vidimo ove, ove, ove, ove pitomce malo. Ovo za njih interesantno. Ha? kad počinje šaba? Hmm. A? Kad počinje sabah namaz? Ih, kad bi ovo pitanje postavio nekim žematima, rijetko ko mogu odgovoriti. Ha? Pogotovo u onim džematima gdje sklanja saba upola pet. Nije upola pet. Ne, sad upola pet. Nego, minuta, nego ljeto, to ono ljeto sklanja se upola pet. <laughs> Kad se dobro vidi, <laughs> onda počne. I čita život klanja i duha vas, misli da je to samo. <laughs> Ubijeđeni da je to samo. Ne ali ništa im ubjeđenje neće pomoći. Dobro, kad počne sabah namaz? Ha? ko zna? Ko zna nek digne ruku? Sabah namaz kad počne? Ma ko zna nek digne ruku, hajde. Hajde, samo momci vam, ja samo pitomci, ove matere neću da pruka. Koji? A, udu bila. A uzu billahi sam ila Dini ruku, ko zna, hajde. Hmm, ko još zna? Hmm, ko još zna? Ko još zna? Ha? Mire, kad počinje seba? Ha? Ha? kad babo počne budi, ta jutro nije počeo sad tako. Da. A? Kad počne sabah namaz? A udu vilna, šta je ovo? Hajde Hamza, kad počne sabah namaz? Ja Bijelina znači, kad se na istočnom horizontu pojavi bijelina zo, zore, ja mislim. Nema šta da misliš, moraš da znaš. Dobro. Što onaj nisi siguran? Šta Što mučaš? Ono što znaš? Mislio sam da završava. A kad završava? Kad počinje. Kad završava? Ali smo se Kad sunce iza, izađe. Dobro. E, drugi šart, ovo je prvi šart za nama. Kako se zove ovaj prvi šart? Kad sunce počinje. Kad hoće da je. Znači kad? Već. A kad nastaje, nisam čuo. Nastaje kad se pojavi zora. A zora je, znači, pojava bijeline po horizontu, sa istočne strane. Po istočnom horizontu se pojavi bijelina. Znači, razlikuje se istočni horizont u tom trenutku od ostalog dijela horizonta. Kao što jacija, na primjer, treba da se klanja kad se zapadni horizont ne bude razlikovo od ostalog. Znači da je potpuno noć, jel tako? Ne, više crvenila, tragova, sunca, više sunce ne ostavlja iza sebe. Jel tako? <laughs> Sad više je završeno, je tako? Do, sad više ni te uba ne važi. Dakle. Molim Allaha subhanu wa ta'ala da nas ne učini od onih koji će to zapamati. Dobro, to je prvi šart. Kako se zove ovaj prvi šart? nastupanje namaskog vremena. Neki su dijelili ove šartove, šartovi za obaveznost namaza, šartovi za ispravnost namaza, je li tako? Mi smo sve to da nabrojali, je li tako? Ali uglavnom, evo ovaj prvi šart, ovo je šart za obaveznost namaza. Jer namaz ne može biti vađi, bi nije vađi sve dok ne nastupi njegovo vrijeme. Ako bi neko klanio namaz prije namaskog vremena, šta je? Namaz je batel. Bez ikakvog, znači, nema nikakve mogućnosti da taj namaz bude ispravan. A poslije vremena, znači nekad može da bude ispravan. Kad? Kakav uzor? U sasr, dalje. Mole, mole. Prespava ili ili bude zaspo, znači prespava, padne u ili eventualno zaboravi zaboravi. A bolestan, bolestan. Ali, znači, definiš, je tako? Dobro. Neki bolestnici, znači, zavisi od vrste bolesti, neki bolestnici mogu sastavljati namaz, je tako? Jest prividna sastavljanja namaza, jedan klanja u zadnje vrijeme, a drugi u, pr u prvo vrijeme. Pogotovo ako je sahih uzmeš. To je sve jedno vrijeme. Jes, ali to je jedno vrijeme za njega. Jes, to je jedno vrijeme za njega. I učenjaci to smatraju jednim namaskim vremenom. E, još jednom slučaju, kad smo govorili o hajdu žena, je tako, koja se očisti u kindijsko vrijeme, klanja se i po, i po tako. Koja se očisti u, u jasijsko vrijeme, klanja se jača, jačam. I to se često smatra jednim namaskim vremenom, jer je mu safir u tom slučaju dozirno da, da klanja u bilo kojem od ova dva vremena. Musafiru znači da e, spaja, Allah najbolje zna, znači baš kad putu, putu, a ne kad boravi, kad se nastani negdje, pa će tu boraviti dva, tri dana, onda Allah najbolje zna bolje da svaki namaz klanja u njegovu vrijeme. E, pa tu govori. Znači, ako bi ispojio, bit će ispravno, ali je bolje u svakom slučaju da klanja svaki namaz. Jest. Skraćeno klanja, ali u svaki namaz njegovo vrijeme. U njegovo vrijeme. Znači, Naravno, ako se čuje, znači, stanuje bude u nastanjenom mjestu boravio, nije se znači nastanio negdje da kampuje, jel tako? Nego u nastanjenom mjestu gdje ima džemat, onda će se odazivati džemat. Odazivati se na, na ezane. Dobro, drugi šart jeste šta? Sitru laura. Prvi šart je namasko vrijeme, drugi šart za ispravnost namaza jeste pokrivanje stidnog mjesta pokrivanje stidnog mjesta. Stidno mjesto, šta je to stidno mjesto? To je ono što je vađib da se pokrije, što je odvratno da se otkrije i što je, znači, sramota i bruka otkrivati pred ljudima. Da tako, znači, zabranjeno je otkrivati, ali je onako sramota i bruka i, znači, odvratno je otkrivanje tih mjesta. Kao što kaže... Ha? Govorimo o muslimanima. Govorimo o muslimanima, jel tako? Odvratno i nemuslimanima, je jel tako? Odvratno i za njih, je jel tako? Samo što oni tu odvratnost ne, ne osjećaju. Ja veni Adama hudu zinetakum inda kulli mescide. O vjernici, uzmite znači zine kod svakog mescida, ovde znači šta, lijepo se obu, obucite. Ovo lijepo se obucite, znači nije samo bukvalno naređenje da se pokrije avrat, nego i bukvalno znači da se obuče lijepo, znači, jest pristojno. Dobro. Ovde kod svakog mesecida, šta znači ovo kod svakog mesecida? Kad hoćeš namaz da obavljaš, zašto je ovde umjesto namaza, namaza spomenuto kod svakog mesecida? Zato što je namaz obavezno klanjati u džemat. U džemat, je li tako? Tako? Pa, a, se često, znači, u ovom ajetu i još nekim ajetima, se često umjesto namazaš kaže me, mesči da odnosi se na, na nama. Odnosi se na nama. Dobro. Isto tako u hadithu, znači ovo su dokazi da je obavezno, da je vađiv sakrt ovaj stidno mjesto. U hadithu kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, da je akbarullahu salata haibin, illa bi khimar neće Allah subhanahu wa ta'ala primiti namaz punoljetne žene osim sa khimarom a khimar je pokrivač je tako pokrivač dobro kaže Ibn Abdul Bar svi učenjaci se složili da je namaz neispravan onome ko ostavi odjevanje a ima mogućnost da se odije i sakrije aura i bude klanjao otkrivenog aurata i nema nikakvog razilažnja. Znači, idma da je vađib sakriti i pokriti avrat u namazu u prisustvu ljudi i onda kad nema ljudi. Kao što kaže Rasul sallallahu alaihi sallam. Znači, u prisustvu ljudi, a i onda kad nema ljudi. Kao što je rekao sallallahu alaihi sallam, ihfez avratake illa min zauđetike, evo ma meleke sjeminuke, čuvaj svoje stidno mjesto čuvaj, ovdje znači po, pokri, je tako? Čuvaj znači pokri svoje stidno mjesto osim od svoje žene ili od one koju posjediš. To jest robi, robinje, je tako? Pa je rečeno, ako su ljudi muškarci sami, međusobno, je rekao je Resul sallallahu alejhi ve sellem na to pitanje, šta ako su muškarci sami, znači između sebe, فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها Ako možeš ikako da tvoje stidno mjesto niko ne vidi, onda ga nikome nemoj pokazivati. Pa kaže dalje pitanje. Fa idha kana ahaduna khalijan, ako je neko sam, neko u svojoj samoći, qala Allahu ahaqqu an yustahya minhu. Allah je najpreči da se od njega sti, stidiš. Allah je najpriči da se od njega stiži. Znači ste i kad si sam i u samoći, potpuno sam, nema nikoga, šta je u tom slučaju, nema potrebe za razgolićavanjem i otkrivanjem aurata. Allah subhanahu wa ta'ala je otkrivanje aurata nazvao fahišom. A fahiše je šta? grozan, ogroman, veliki grije. grije. I obično fahiše se odnosi na zina. Je tako? Na zinaluk. Kad se kaže fahiše, odnosi se na zinaluk obično. Pa je na taj nivo Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao šta i otkrivanje, samo puko otkrivanje aurata. Gdje u ajetu gdje su mušnici se pravdali za otkrivanje aurata i rekli وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا A kad su činili fahiše, kad su takav grije činili, onda su govorili zatekli smo predke na tome i Allah nam je to naredio. Mufesiri ovdje se svi slažu, znači nema nikakve sumnje da je ovo fahiše ovdje, kad su činili fahiše, znači gnusan grije kad su radili, rekli su na tebe smo zatekli očeve i Allah nam je to naredio. Koji je to grijeh bio? Tavafili su goli oko Kaabe, jel tako? Pa je otkrivanje avrata fahiše, jel tako? Tavafili su goli oka Kaabe, mi smo nekad to spominjali objašnjavali kako je do toga došlo. Prvo su izmislili novotaru, jel tako? Šeitan tako radi sa ljudima, postepeno, polako. Jer sad, kad se vama spomeje da neko tavafi go oko Kaabe, ti bi pa unesi, kako nekome može taka stvar da naumpadne? A kamali da to smatra i vadetom, jel tako? I da kaže da je to Allah naredio. Kako? Je tako? Svako od nas prvi put kad čuje za ovaj ajed tefsir ovoga i da su to mušrici radili, kako ti osjećaš? Ja sam pomislio, pa to su luđaci. Kako je? Na koji način je došlo do toga? Ne možeš da svetiš da može nekome to da nam padne. Je tako? Ne možeš razumjeti kako je to nekome naumpalo. I, a kamo li? da mu napadne, kamo li da to uradi da to, postane praksa, kako? Ali šeitan radi šta? Korak po korak. Pa prvo i šta? Navo je da izmisli novotariju. Ko? Koreši. Da oni koji dođu sa strane treba da tavafe u odjeći njihovoj je Jel tako? Pa kad su izmislili tu obavezu, šta će s onima koji dođu pa ne mogu kupiti? A to su izmislili samo radi A tako? Hatme i jasini. A tako? Samo radi korist. Jeste razumili, braći? E, kad su onda došli ljudi, pa ne mogu nikako, onda kažu, ne mogu sad prijeći preko toga da sam vafi u u koju je došao izvan harama, je jel tako? Kako će pogledati sad sami ono što se izvan kažu, ko ne može nek tavati go. O tako? I onda su tavatili goli oni koji nisu mogli to da kupu. Ima dokaz gdje se navodi da, da su u koja doba dana noći da su non stop to tako Pa, obično, znači, spominje se, spominje se u govoru o njihovom džahelijetu, je tako? Da su to radili uglavnom noću i tako dalje. Uglavnom, u svakom slučaju, šta? Otkrivanje avra? Avra. Da šeitan inače nastoji, znači njegovo glavno nastojanje šta da čovjeka razgo, razgoli. I to ljudi ne mogu nikako tu jednostavnu stvar da, da shvate. A to je bio prvi potez šetana naspram čovjeka, naspram Adena ali. Prvo što je radio šta? Navratio je njega i njegovu ženu da proda, probaju plod drveta radi čega je šta Šta ih je stiglo od toga? Razgoličenje. Jel tako? Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ja bani Adama la jastirennakum u šeitanu kema ahbađa bevojkom al džanni. O sinovi Adama nemojte da vas šeitan iskuša kao što je izveo vaša, vaše roditelje ženeta. Nemojte da vas zavede kao što je izveo vaše roditelje ženeta. Kako? Jenzio anhum ali basahum. Liurijehuma se u atihim. Kino je sanje njihovu odjeću da im pokaže njihov avrat. I to je tako jednostavna stvar. Tako. Međutim, danas imamo jedan musibet, znači da je došlo do totalnog razgoličavanja ljudskog roda na čitavoj planeti. Ljudi danas se vraćaju, znači, prije, do, do prije 50 ili 100 godina se čudili plemenima dola negdje u Africi kad ih zateknu goli hodaju po šumi, tako? I smatralo se to divljaštvo, je tako? A danas se svi vratili na to divljaštvo. I po najvećim, je tako, gradovima hodaju goli. Je tako? Samo što sad oni sebe u tom u toj svojoj situaciji više ne vide divljacima, iako jesu sigurno veći divljaci od onih što hodaju po goli, je tako? ne vide sebe divljacima, nego to vide šta slobodom i nekim njihovim jest jes, onaj šeitan im je to nas je to i da je to sad napredno i oni su ljudi čija je svijest uznapredovala pa je tako se razgolitili tako a u stvari je šeitan uradio sa njima ono što je prije uradio sa Ademom a.s. i sa njegovom ženom i što je radio čitavo vrijeme, jel tako što pokušava da radi sa sinovima Adamovim. Tako da Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva. Ali gnusno li je i grozno li je ono društvo i ja ne mogu da zamislim kakva je svijest i o čem razmišljaju i čime su zaokupljene misli i srca tih ljudi u tim sredinama gdje oko njih ništa drugo ne mogu vidjeti i na koju god stranu glavu okreno vide šta gole i pol gole ljude i žene žene pogotovo je tako da Allah spano tela sačuva da Allah spano tela sačuva i to se očito vidi znači šejtansko djelovanje planirano šejtansko djelovanje planirani šeitanog sistematski rad tako do prije nekoliko godina nije bilo ovako. A sad, sad, da bi za najnužniju potrebu sišao u donju maoče i pozio se do, do Brčkog, usput nećeš ništa drugo vidjeti. O tako, osim golih žena. Osim golih žena. Ovo namjerno govorim goli, ako nisu gole, onda oda su obučene, a gole, je tako? Što je opet posebna šeitanska taktika, je tako? I poseban šeitan. Da svo to društvo, od najstarijih djedova, sa sjedim bradama, je tako, ako ih imaju, a bile bi sjede kad ih pustite, je tako? Od njih do najmlađe djeci, da svi budu zaokupljeni čim? Pogalnog i da svi izgube svaki trag stira i svaki pojam o bilo kakoj časti i černosti. Znači da se izgubi svaki trag da se iščupa. O bilo kakvom stidu, sramoci, časti, bilo što. Da se sve izvrši i pogreši. I ovaj narod koji je se u to upusti i koji je sebi to dozvolio, ja ne znam da može išta drugo očekivati osim Allahu je subhanahu ta'ala kada. Allaha molim da nas uputi srču. Dobro, nema va, znači sumnje da je vađi pokriti avrat. Je li tako? Kao kaže Allah subhanahu wa ta'ala, يا أيها يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم أو سينوي آدم مي سوما سبوستلي أوديشو دالي وام أوديشو da sakrijete svoje aurat, svoje, svoja stidna mjesta. Pa ono čime se pokriva aurat, znači mora biti odjeća koja je neprozirna, koja ne upisuje i kroz koju se ne nazire znači tijelo da nazire tijelo aurat čovjeka pred čovjekom je od pojasa do koljena je li tako od pojasa do koljena bukvalno od pupka znači do koljena to je muškarce pred muškarcem pa kaže Resul sallallahu alaihi ve sellem la tubriz fahidek wala tandur ila fahidi hajjin au mejjin nemoj nikome da otkrivaš nadkoljenicu. Je li tako? Fahir je sve od koljena, znači sve ovo. Zove se Fahir. Nemoj nikome da otkrivaš i nemoj da gledaš ni u čiju nadkoljenicu bilo mrtvog ili ži ili živog čovjeka. Ni u čiju nadkoljenicu. Zatim kaže u drugom hadisu isto tako Gatti fahidaki fa innal fahiza aura pokriva je nadkoljenicu zaista je nadkoljenica aurat znači to je što se tiče muškarac pred muškarcem što se tiče žene žena je sva aura kao što stoji u hadithu val mar'atu auratom mar žena je aurat, misli se čitavo njeno tijelo je aurat, kao što bilježi imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Isto tako pitala je Ummu Seleme radijallahu anha može li žena klanjati u gornjem dijelu odjeće i sa pokrivačem, a da nema donjeg dijela odjeće, znači donjeg onog peštira i zara, pa je rekao Rasul sallallahu alaihi ve sellem, Iza kana dir'u sabigan yughatti zahira, kademeha može ako je ovaj dira gornji dio odjeće do zemlje i pokriva gornje dijelove njenog stopala znači kad stoji da je pokriveno gornji dio njenog stopala ako je pokriven gornji dio njenog stopala hoće šta vidjeti donji dio je svakako na zemlji ne može lebiti tako donji dio je svakako na zemlji znači Može ako gornji dio dopire do zemlje i pokriva šta? Gornje dijelove njenog stopala. Znači, ovo, ovi hadithi upućuju na što? Da je žena čitavo njeno tijelo aura. Isto tako u hadithu od Aisha taj hadith mogli spominjali La Allahu salata ha'idin illa bi khimar. Neće Allah subhanahu wa ta'ala prihvatiti namaz od ha'iba osim sa himarom. Znači, himar je ovdje šta? Pokrivač. Odraz ili izraz za pokrivanje, pokrivanje tijela. Jel tako? Pa neće Allah primiti namaz od haiba, od žene u hajde, jel? Nije, vreći. Žena u hajde, sve kako neće klanjati. Nego ovdje je izraz haib za punoljetnu ženu. Tako pa kaže neće Allah subhanahu wa ta'ala prihvatiti namaz od punoljetne žene osim sa pokrivačima kako bih imao. Pa su se svi učenjaci oko toga složili znači da žena kad postane punoljetna e, mora da sakrije svoj svoj aurat i ne smije klanjati otkrivena e, o, da otkrije bilo šta od svog aurata osim čega? Lica kako? Osim lice. Lice znači žena otkrije osobu namazu uz uslov da klanja namaz na mjestu gdje nema strana, je li tako? Koji mogu vidjeti njeno lice. Znači, što se tiče šaka, isto tako u namazu, Allah najbolje zna, jest, ako ne imamo muškarac i tako dalje, razilaženje oko toga spominju se različita mišljenja, ali u svakom slučaju ako žena bi klanjala bez rukavica, onda bi u najmanju ruku da znači e, veže ruke ispod ispod pokrivača, znači da opet čak je ostanu otkrivena. Ali za lice je, da lice bude otkriveno, znači vi znate za zavranu muškarcima da ne smiju pokrivati lice u namazu, pogotovo nos i u, i u usta, je li tako? da to ne smije da je zabranjeno u namazu, jedna od zabrana u namazu. Pa je tu onaj poseban propis vezano za lice u namazu. Jedan isti i za muškarce i za, žen, i za ženu. Međutim, žena kad klanja u mesčidu, na javnom mjestu i tako gdje, dalje gdje je mogu vidjeti, znači muškarci ukoliko bi naišli tako dalje, onda će se dati prednost čemu? pokrivanju lica nad naredbom da, otkri, da ga otkrije u, nama, u namazu. A vidite te da, znači, to se može onaj, zaključiti na osnovu haditha Aisha radijallahu anha vezanog za hađ. Pa doće, se ćemo. malo uglavnom, uh, ajeti koji govore o tome, o pokrivanju žene i sakrivanju avrata, mi smo o tome posebno govorili, još jednom napominjen, da kaže Allah subhanahu wa ta'ala wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha neka ne otkrivaju svoja stidna mjesta svoje ukras nije stidna mjesta nego nek ne pokazuju znači svoje ukrase osim onoga što se samo pokaže što je onako vanjsko pa je u osim onoga što se samo pokaže i onako vanjsko a nije osim onoga što ona pokaže pa ako bi žena otkrila lice, onda bi ona to namjerno otkrila. A u ajetu stoji vahara. Jel tako? Osim onoga što se samo pokaže i pojavi. Jel tako? Što je samo po sebi vidlji, vidljivo. A to je svakako onaj zadnji ogr, ogrtač. Jel tako? Njen stas. Jel tako? Visina. Jel tako? Neka kontura. To se ne može nikako svetati. Razumijete? Ili onaj znači u svakom slučaju nije ne odnosi se na to ko što su neki htjeli da kažu šta lice i ruke jer lice i ruke ona bi morala sama da otkri otkri a u ajetu ne stoji azharat osim onoga što ona sama otkrije nije nego zahara pa se od glagol odnosi na zine na ukras da se sam otkrije kako? A nije azharat, nije u ženskom rodu, znači taj ovaj glagol došao i nije onaj a, e, da se odnosi na radnju koju sama žena uradi. Dobro. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Sva kajeta kaže i Dobro učvrste svoja svoje humor, khimar svoje pokrivače na svojim džepovima. Sad ovo namjerno govorim bukvalno nek dobro učvrste, neka ne pokazuju ništa od svojih ukrasa osim onoga što je onako samo se pokaže i nek dobro učvrste svoja vela, svoje pokrivače na svojim džepovima. Šta je ovo džuju? Džepovi ovdje. Džepovi ovdje. Ako? Nije. Džepovi. Ovo je džep. Ovo je džep. Prostor ispod brade, znači između kragni, je tako? Između kragni. Ovo je džep, ovo je džujub. Pa kaže Allah subhanahu wa neka dobro učvrste svoje pokrivače preko svojih džepova. Zašto? U tefsirima ćete naći. Zato što su žene u džahilijetu duboko raskopčavale svoje džepove. Šta znači? Svoje kragne, jake, duboko raskopčavale, je tako, svoja prsa i vrat, je tako, i ispod vrata otkri, otkrivale. Kad? U džahilijetu. I sad danas rade isto ono što se radilo u džahilijetu. I svaki džahilijet je is, isti. I današnja žena koja raskopča tako misli, ona sad nešto je ona nešto novo, znaš, nešto je ona skontala sad neki šeitanluk novi. A u stvari Ha? Nešto se ona sjetla, tako. A u stvari to je šeitanlog. Stari, stari. Davno, znači, poznat od Firauna i još prije Firauna. Je tako? Tako da kaže Allah stano tara, kao odgovor na tu pojavu koja je bila pojava u džahilijetu, da su žene raskopčavale svoje kragne i otkrivale vrat i prsa, sa neka dobro učvrste svoje pokrivače na svojim džepovima. Šta to znači? Kako žena da utvrsti pokrivac na svom džepu, da pokrije vrat i pršak? Kako? Ako, ako taj pokrivač ne bude pokrivo lice. Kako? A još, znači, ala. Jel tako? Označava odozgu. Znači, sa glave, skroz, preko, preko lica. I neka otkrivaju svoje ukrase osim svojim muževima, osim svojim muževima. I što je najnormalnije da žena se otkriva svome mužu. Je tako? Jadan li onaj muž čija žena otkriva svoje ukraše drugim ljudima? Je tako? To je vijeda od čega. Tako. On je miskin da Allah sačuva tog stanja. da Allah sačuva tog stanja. To je zanimljivo, jel tako? Da ljudi uopšte to... Da Allah sačuva. Ja i han nebiju kulli azvađike u abenatike u nisa il mu'mini. O vjerovjesniče reci svojim ženama i svojim kćerima i ženama vjernika, znači svima. Šta? Judnina alejhinne min djelabibihinne neka spuste svoja vela niza se i ovdje opet alejhinne. Neka one niza se na sebe jel tako, ala znači od ozgo, skroz, sa glave da spusti svoje vela niza se dokle, do zemlje, jel tako. I hadithi to potvrđuju da se njihovi pokrivači za njima vukli pa spostele pitanje šta ako po putu najde na neki neđaset prljavštinu, pa je Resul sallallahu alaihi sallam rekao očisti ga ono što dođe poslije toga od prašine i zemlje. I zemlje, čiste zemlje, je li tako? وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ Ako od njih nešto tražite, tražite to iza, za, iza zastora, je tako? Pa ako neko misli da je ovo sad posebno za žene Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a šta je onda u ovom prethodnom ajetu gdje kaže ženama svojim i kćerima svojim i ženama vje, vjernika, pa je propis za sve i isti. Pa ako je rečeno za žene Rasula sallallahu alejhi ve sellem da se traži od njih iza zastora, onda i za ostale žene još pre još preče, jer ona su bajnke vjernika. Svakako im je bilo zabranjeno da se udaju. Kaže Aisha radijallahu anha, bile smo sa Rasulom sallallahu alaihi wa sallam u ihramima. E, ovo sam spomenuo, znači ovaj hadid da će doći, evo ga došao. Bile smo sa Rasulom sallallahu alaihi wa sallam u ihramima, pa smo, kad bi naišle pored nekih ljudi, spustile svoja vela ni za svoja lica. Pokrile bi svoja lica, je li tako? Kad bi naišli pored nekih ljudi ili naišli neki ljudi pored nas, mi bi spustili svoja vela na svoja lica. A, a kad bi prošli pored njih ili kad bi prošli iza nas, onda bi otkrile svoja lica. Zašto? Zato što su bile u, ihra, u ihramima. A žena u ihramu šta? Zabranje da nosi nikad, je li tako? pa su, znači, pored toga što joj je u ihramu zabranjeno da nosi nikad, je tako? I treba da otkrije lice u ihramu kad bi naišle pored ljudi šta? Pokrivale bi svoja lice. Je tako? Pokrivale bi svoja lice. Spuštale bi svoja vela na svoja lice. Pa kad bi prošli pored njih, znači, mi iđu ih, onda bi ponovo otkrivala. Šta to znači? Da kad ne bi bile u ihramima, I kad bi bile sa Rasulom sallallahu alejhi ve sellem da ne bi kad su vani nikako nikad otkri otkrivala bi. Šta još ovo znači da žena iako joj je naređeno da u namazu ne pokriva lice da će kad naiđu ljudi kao što je žena u ihramu pokrila lice i kad naiđu ljudi ili se boji na mjestu gdje klanja da mogu naići ljudi šta da će klanjati pokrivenog lica. Jesmo sad shvatili dokaz? Jeste shvatili dokaz? Jeste. Inša Allah, ništa nije komplikovan. Dobro. To je što se tiče pokrivanja aurata. To je što se tiče pokrivanja aurata. Pokrivanje stidnog mjesta. Ima li kakve pitanje? Ima znači ovo što smo rekli čovjek pred čovjekom, je tako, žena pred ženom, isto tako. To je aurat od pogleda, je tako? Ima aurat u namazu. Aurat u namazu je da se pokrije, znači svakako od koljena, je tako? Ali, drugi hadis kaže neka niko ne klanja ako nema ništa preko ramena. Znači, nemojte klanjati, a da nemate nešto preko ramena. Je tako? Od koljena je od koljena znači od koljena Mhm. A ne ispod, znači od koljena. Jer ovdje e, svi hadisi koji su govorili da je aurat, kažu nad koljenica. A ne samo kolje, koljen. Jest. Ali, svakako da šta, neće se ti približavati tome, ali tako? Neće se približavati tome. Pogotovo u namazu, previjanje i pregibanje, jel tako, svako previjanje i pregibanje dolazi do povlačenja, ili tako podizanja odjeće i tako da. Dobro. Znači, aurat u namazu da se pokriju rame, ramena, da se ima nešto preko ramena. Šta to znači? Da imaš, znači, nešto do koljena i da imaš neku bare majicu, je tako, na gornjem dijelu. To je za namaz. Što se tiče žene, što se tiče žene, onaj, isto znači da otkri samo lice u namazu ako nema muškarac to joj je aurat u namazu a aurat pred ženama rekli smo isto kao muškarci pred muškarcima međutim aurat pred ostalim mimo znači mahrema i, i, i mahrema i ostali znači je čitavo ti čitavo ti čitavo ti dobro Ima još pitanje? Imam ja pitu, a recimo kad je čovjek u hramu, a onda stupi na namaz, ono je obično jedno rame otkrito, znači treba ga pokriti. Nije jedno uh, rame otkrito. Jedno rame se otkrije samo u prva tri kruga. Samo u prva tri kruga. Tako, poslije se... Dobro, ne znaju, znači, uglavnom, samo prva tri kruga, poslije toga se pokrije oba, oba rame. Dobro. Ima li još? Dobro. Znači, nastupanje namaskog vremena, pokrivanje avrata, treći, otklanjanje nečisto, nečistoća. Mora biti čisto. Šta? Tijelo. Odijelo i mjesto. Za čisto tijelo, uvasti, e, znači, za čisto tijelo svakako a, da, da je naređena čistoća tijela, naređeno čišćenje poslije velike i male onaj, nužde i tako. Što se tiče odjela, od tijeba kefa tahir i svoju odjeću očisti. Znači ovdje očisti od čega? Od nečistoća. Koje su nečistoće? Znači, krv pri, pri klanju, tako, prolivana krv, krv, lešina, je tako, e, mokraća, izmet, to se nečistoće. To se nečistoće. Je li tako? Ima neki nečistoća oko kojih je razilaženje, je tako? Ali, uglavnom, to su te nečistoće. Da neko ne pomisli, kao što pričaju ljudi džaheli, je tako, ne znali se o šerijatu, čujem se, kaže, na znoj ne mogu, nisam čist, ne mogu klanjati. Je tako? I tako je stvar to je nesvatljivo. Znači, to je znak da se nikad on nije zamislio nad propisima Allahove vjere. Jer da jednog trenutka razmisli, znao bi da je nemoguće, znači, da ljudi u područjima Saudijske Arabije ikad klanjaju. Ne mogu nikad klanjati. Stalo su bili mokri znojevi, tako. I u po zime, i u po ljeta. Možda danas, u današnje vrijeme, gdje postoji ovi razladni uređaj, tako ali u vrijeme Rasula sallallahu alaihi ve sellem u najdubljoj hladovini pod palmom bio bi mokar i oznajeno. Tako. Tako da su to, znači, neprihvatljive priče. U asijabake fatahir i odjeće očisti znači operije vodom. Kaže Rasul sallallahu alaihi sallam isto tako tenezzehu min al bauli fa inna amata adab al qabri minhu. Čistite se od mokraće zaista je većina kaburskog azaba zbog mokraće. Čistite se od mokraće, čuvajte se od mokraće, zaista je većina ili općenito aza, kaburski azab je zbog zbog mokraće. Zatim naredio je Resul sallallahu alejhi ve sellem ženi da opere tragove krvi od hajda, jel tako, ako a, se pojave na, na odjeći, da ih opere sve su ovo dokaze da treba očistiti šta? Tijelo i odje, odijelo. Da treba očistiti mjesto, naredio je da se pospe voda na mjestu gdje je onaj Beduin došao u mesjidimo mokrio, je tako? Da se očisti i mjesto. I svi ostali dokazi u ukućuju našto? Da treba da bude čisto tijelo, odijelo i, i mjesto. Ovo je osnova, je tako? A svaki ovaj šart, je tako? ovaj šart, znači čistoće, u slučaju da čovjek ne može i tako dalje, spada sa, sa uzorom, sa opravdanim razlogom, spada obaveza ispunjavanja ovog šarta. Šta hoću da kažem? Znači bolesnici kojima nema niko da pomogne, nepokretni ljudi, da se očiste i tako dalje, klanjaće, makar bili ne, nečisti i njihovo tijelo i makar bila nečista njihova odjeća i makar se nalazili na nečistom mjestu. Dobro, ovdje se postavlja pitanje ako čovjek vidi neđaset na svom tijelu ili odijelu poslije namaza. Isprava mu je namaz. Zašto? Zato što je on namaz obavio onako kako mu je bilo nare, naređeno. A nije znao za za tu nečistoću. Dobro, ima jedno drugo pitanje, malo detaljnije. Ako čovjek je svjestan prije namaza, zna u prljoj je odjeću nekom nečistoćom. Je tako? A onda kaže, dobro, kad budem klanio, ja ću ski, skinuti ili oprasiti. Tako? A onda zabor, zaboravi, pa klanja u toj nečistoj odjeći. Pa poslije namaza se sjeti i vidi šta onda? Ha? Allah najbolje zna znači da mu je namaz is, ispravan. Je tako? Da mu je ispravan namaz jer jednostavno zbog za zabora. Dobro. Jahamu kjallah. Zašto sam rekao ovdje? Zato što postoji dilema kod toga. Znači Allah najbolje zna da mu je namaz ispravan. Dobro. Ukoliko čovjek sazna ili se sjeti za neđaset na svojoj odjeći u toku namaza. Kako će otkloniti? Da uzme malo vode pa da opere. Otklanjanjem tog dijela odje, odjeće. Ako može lagano da skine taj dio odjeće, je tako, pokretima koji ne narušavaju, je tako, namaz, onda će skinuti. Ako se radi o kapi, je tako, nekom turbanu, ili nekim nanulama, papućama, ili nečemu, je tako? Ali ako se radi o žulabi, a nema ništa ispod nikakve podskušulje, a, e onda da ide do ormara, da nađe šta će obući drugo, to više ne vrijedi. Nego šta će biti prekida namaz. A ako se radi o predmetima koje lako može odstraniti i skinuti, šta? To će odstraniti i skinuti i nastavit će kla, klanjati. Neće ponavljati onaj dio namaza koji je klanjao u, sa, tim, sa tom nečisto, nečistoćom. Šta je dokaz za to? Da je Džibril a.s. naredio Rasulu s.a.s. da skine nanula u toku namaza. Zbog nečistoće koja je bila na, na njima. Nije mu naredio da ponovi namaz od početka. Od početka. I ovaj hadis je dokaz da i onaj koji klanja namaz poslije vidi da mu je bilo nečisto, da mu je namaz ispravan. Zašto? Zato što je Resul sallallahu alaihi sallam ovaj dio namaza koji je klanjao sa nečistim nanulama bio ispra, ispravan. Jeste razumeli, braći? Dobro. Nije ispravan namaz na mezarju osim dženaze, je tako? Al ardu kulluha mesjidun illa makbarati wal hamam. Illa al makbarata wal hamam. Zemlja je sva mesjid osim mezarja i hamama. I kupatila, je tako? Zatim, la tusallu ila al kuburi wala teđlisu alaiha. Nemojte klanjati prema kaburovima, kaburovima niti na njima sjedi, sjediti. I poznati hadisi nemojte uzimati kaburove za da mjesta gdje ćete klanjati i tako dalje. Znači, tu nije ispravno kla, klanjati. Ova zabrana da se klanja na kaburovima, alaikum salam, nije došla zbog nečisto, nečistoće, nego zbog širka. Zbog širka, nečistoće i širka. Dobro. Ako je mjeseđe napravljen na kaburovima, kaže šehek Islam ibn Tejmije, neće se na, u njemu klanjati ni fard ni na fila. Je tako? Ako je mesečit prije kabura, onda će se kabur ili poravnat uništit tragovi njegovi, ili će se, ako je svjež, iskopat i iznijet mejit iz tog kabura. tako? Ako je kabur prije mesečita, ili će se uništit mesečit, ili će se uništiti kao kabur. Znači, oba dvoje ostati ne može nikako. Oko džamija, znači, ovde, e, kaže, evo ovde on kaže njegovo mišljenje, ovo je ovaj, mišljenje šeha Saliha Fauzana, da nije ispravno, znači, klanjati u mesčidu, ne pre, u, e, u mesčidu gdje sa njegove kible ima kaburo, kaburo. Tako kaže. I da to obuhvata zabrana, znači, la tu salu ili al kubur. Nemojte klanjati prema kaburo, kaburo. Međutim, ovo može da bude rastegljivo, znači da se izvrgače i sve. Nemojte klanjati direktno prema kaburojima, a ako klanjaš u mesečidu, ti klanjaš prema zidu koji je prema kibli, jel tako, a ne prema kaburu. Osim kad bi kabur bio ono direktno vidljiv kroz, pro, kroz prozore mesečida, jel tako? Kao što ima slučajeva, na primjer, u Carevo džami, vidi se, ti klanjaš, ako neće ti klanjati ništa. Ali, ja, vidi se kroz prozor naprijed kabur, odmah kod prozora, ispod prozora samo. Znači, to je već, ono, može ući, znači, nije škakljivo, nego je to sad, ono, baš direktno ulazi pod ono što je spomenuto u hadithu, ne možete klanjati prema kabure. Ali ako je to neki zid, zatvoreni mesi, i ti kad uđeš unutra, uopšte nisi svjestan šta je ispred. Jer tako nekad bude. Uđeš u mečit i nikad nisi svjestan, nikad nisi sabro da u stvari ispred srednjeg zida mečita neka ulica. Je tako? Nisi to nikad povezuje, je tako? Šta je ispred zida? Jednostavno klanjaš prema tom zidu i onaj, pa da, da možda ovaj, se na taj način to shvati. Nemojte klanjati direktno prema kaboru, je tako? Iako je ciljano, znači prema, prema kaboru tekije. E, kaže, braća, treba govoriti, mi pravimo tekije. Što? Šta misli? Ne možete kaže govor da mi pravimo mesčid. Da bi klanjali. Zato što se niko ne buni i kaže, kad kažemo pravimo tekiju, svi će nas podržati. A kad kažemo pravimo mesčid, eto, svi uprotiv nas. Svi se bune. I to govori o stanju ljubi ljudi, to je šala jednog našeg vrata, sve razotkriva, evo kako? Kompletno stanje. Kad bi mi rekli da hoćemo da napravimo teki u bilo kojem mjestu, u bilo kojem selu, ne bi nije niko održao nikakvog dersa na tu temu. Ne bi išta igdje pisalo u kakvim novinama. Tako? Ali kad čuju da smo Ha, hoćemo neći, neki mesid ili nešto, odma peticije. Novine, prašina, galama. Dobro. Ali ovo je šala, znači jednog vrata koja, na kojoj se sve odma o tako, razdani, sve postane <laughs> jasno. Dobro. Nije isprava namaz u mjestima koji su u WC-ima, je tako? Mjesta koja su pripremljena za obavljanje nužde, je tako? Zato što je to mjesto na džaseta i zato što direktne dokaze imamo da je zabranjeno tu zikr činiti Allaha subhanahu wa ta'ala spominjati i tako dalje, pa još prije toga zabranjeno klanjati. Nije za, dozvoljeno klanjati u kupatilima. Kupatilo je čitav prostor, je tako, iza vrata kupatilo, bez obzira koliko je kupatilo. Ovo nekad nije bilo potrebe spominjati, ali danas znači kad se malo ljudi onaj odali raskošu onda nekad kvatla budu tolika da se u njima može i safoj prede. Tako. Ljudi mene spavati što ono <laughs> Znači, e, čitav taj prostor gdje se, gdje se, znači, je pripremljen za kupanje, jer je znači na tom mjestu se razot, otkriva avrat i tako dalje, zato što tu pribjegava i šeitan i tu nalaze skloništa i tako dalje i tako dalje. Pa vjerovatno i u tako jednoj spavaćoj sobi bi bilo zabranjeno klanjati. Ali tako, zašto? Zato što tu vjerovatno i nema prostora. Gdje će? Kad stavi spavaću, ogledala sve šeitanuke poreda i tu je i kupatstvo, pa i nema tu više. Nema tu gdje se sežda napraviti, jel tako? Dobro. Dobro. <clears throat> Zabranjeno je klanjati u torovima deva. Zašto se ovdje naglašava u torovima deva? Mi kažemo torovi. Ali to su u stvari mjesta gdje deve se non stop vraćaju za prenoći prenoćište, jel tako? Tako. Zašto? Zato što direktna zabrana ima za to, a pretpostavlja se da i tuđe pribježište šta? I šeitana. Je tako? A kad se kaže zabranjeno u torovima, odnosno mjestima gdje načaju deve, šta to znači onda Hamza? Da je u torovima ovaca šta? Dozvoljeno ili kra, krava, je tako? Ili koze, na primjer. Dobro. Dobro, to su sve mjesta gdje je zabranjeno klanjati. Mekru je obavljati namaz na mjestima gdje ima slika i znači e, ikonica i tako dalje. Mekru. Ukoliko, šta ovo znači? Ukoliko nisi u mogućnosti i nisi vlastan da ti to ukloniš odatle i da onda ne smeta da na tom mjestu kla, klanjaš a ako si u mogućnosti, onda ti je obaveza da to ukloniš svaka i bez namaz. Jes, jes, tako, ustrajavaš na to mjesto. Dobro, to je veliki to. Još od šatova ostalo nam je okretanje prema kibli, je li tako? I nije i nije Pa ćemo to uz Allahu pomoć sljedeći put. Jazakum Allahu khaira. Djeco, jeste li zapamtili? Sljedeći put sve opet pitati. A? Sve će opet pitati Harun. Harun. Dobro.